بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar alloh subhanahu va taolo qadamlaringlarga hasanatlarni ato etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo barchalarimizni muborak shom diyorida jam qilganidaqa qiyomatda payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bilan firdavs jannatlarida jam qilgan bo'lsin aziz birodarlar haq va botil deb nomlangan darsligimizni davom ettiramiz avvalgi darsimizda haqni topish yo'llari haqidagi mavzuda suhbatlashgan edik bugun inshaalloh ana shu suhbatimizni davom ettiramiz avvalgi darsimizda aytib o'tdikki haqni topishlikni yo'llarini eng birinchisi bu olloh nozil qilgan kitoblarni bilishlik oxirgi kitob qur'on bo'lganligi uchun kim hozirda haqni topaman deydigan bo'lsa qur'ondan topadi ikkinchi yo'li nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga ergashishlik uchinchi yo'li esa tafakkur qilishlik to'rtinchi yo'li haqni topishlikda ahli ilmlardan so'rashlik beshinchi yo'li sahobalarga ergashishlik haq ahli bo'lgan sahobalarga va haq bilan sifatlangan sahobalardan keyingi tobiinlar bo'lsin taba bo'lsin haq bilan sifatlangan haq yo'lda yurgan shaxslarni hayotlarini mutolaa qilib haqni ana shular orqali ana shularni yo'lini bilishlik orqali haqni topishlik mana shu beshta narsa birodarlar haqni bilishlikdagi asosiy manhajiy yo'llar edi va keyin biz ikkinchi darajali bo'lgan far'iy bo'lgan yo'llarni bayoniga kirishdik oltinchi yo'li bu firosat deb atadik ya'ni farosat mana shu yo'l bilan ham inson haq bilan botilni ajratib olishligi mumkin lekin aytib o'tganimizdek bu narsa hammaga ham bo'lolmaydi ayrim shaxslarga alloh subhanava taolo shunaqa bir farosatni berib qo'yadiki to'g'ri bilan noto'g'rini haq bilan botilni ajratib olishligi mumkin endi yana haq bilan botilni o'rtasini ajratib olishlikdagi haqni bilishlikdagi yettinchi yo'li birodarlar tarixni o'qishlik tarixni bilishlik avvalgi o'tgan ummatlarni holatlarini bilishlik chunki inson tarixni o'qiydigan bo'lsa mo'minlarni holatlari qanday bo'lgan va kofirlarni holi qanday bo'lgan zolimlarni holi qanday bo'lgan mana shu narsani tarixdan o'rganadi alloh subhanahu va taolo haqda turgan mo'minlarga nima narsalarni berdi haqda turganligi tufayli oqibat kimniki bo'ldi taqvodorlarniki bo'ldimi mo'minlarniki bo'ldimi mana shu narsani biladi va alloh subhanahu va taolo qanday qilib kofirlarni halok qilganligi va qanday qilib botilni alloh va taolo sindirganligini inson tarixdan bilishligi mumkin alloh subhanahu va taolo oyati karimada aytadiki albatta ularni qissalarida aql egalari uchun ibratlar bordir deydi ya'ni avvalgi o'tib ketgan ummatlarni qissalarida bo'lib o'tgan voqealarda aql egalari uchun ibratlar bordir ya'ni ular mana shu qissalarda ibratlanib haq bilan botilni to'g'ri bilan noto'g'rini oq bilan qorani ajratib olishliklari mumkin muarrix olim xayriddin zirikli rahimaulloh aytadilarki o'zini alam degan buyuk kitoblari bor tarix haqida shu kitoblarda aytadilarki alloh subhanahu va taolo butun haloyiqni ya'ni odamlarni bir avloddan keyin boshqa bir avlod keladigan qilib qo'ydi va bir avloddan keyin boshqa bir avlod keldiki birinchi kelgan avlod keyingi kelgan avlodga qissalar mavizalar ya'ni qissadan murod ya'ni haq bilan botilni aniqlashtiradigan bir ibratli tajribalarni va mavizalarni va ibratlarni tashlab ketdi ya'ni keyingi kelgan avlod avvalgi o'tib ketgan avlodda nima qiladi haq bilan botilni o'rganishligi mumkin to'g'ri bilan noto'g'rini ajratib olishligi mumkin alloh subhanahu va taolo shu narsaga ishora qiladiki oyat karimada أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من yerda sayr qilmaydilarmi va ulardan avvalgi o'tganlarni oqibatlari qanaqa bo'lganligiga nazar solmaydilarmi deydi ya'ni botil ahlini kufr ahlini alloh subhanahu va taolo qanday halok qilganligiga nazar solmaydilarmi deya mana shularni oqibatini bilgandan keyin alloh subhanahu va taolo botilni qanday qilib sindirganini bilgandan keyin inson haqni bilishligi mumkin sakkizinchi yo'li birodarlar haqni topishlikdagi mafsada maslahalariga nazar solishlik bilan haq bilan botilni ajratib olishlik maslaha deganda ya'ni maslahatli bo'lgan manfaatli bo'lgan narsaga nazar soladi va mafsada degani zarar degan agar haqqa nazar soladigan bo'lsangiz butun manfaatni o'z ichiga olgan bo'ladi agar botilga nazar soladigan bo'lsangiz tamomiy madorra ya'ni zararlar bo'lsin a e, mafsadalar bo'lsin ana shu botilda jamlangan bo'ladi masalan insonga nikoh bilan zino o'rtasiga qo'yilinsa, a? Ko'z oldiga qo'yilinsa, nikoh yaxshimi, zino yaxshimi deyilsa, inson nimani tanlaydi? Nikoh tanlaydi. Nimaga? Chunki zinodan kelib chiqadigan ashincha mafsadalar bor. Valadi zinolarni tarqashligi, jinoyatlarni tarqashligi, a? Alloh harom qilgan narsalarni bo'lishligi. Mana shu kabi zinodan kelib chiqadigan ancha zararli narsalar bor. Shundan kelib chiqib turib, zararini ko'rib turib ham nima qila oladi inson? mana bu narsa noto'g'ri deb turib mana bu narsa botil deb turib hukm qiladi va haqni ko'rgan paytda haqdan kelib chiqadigan foydalarni ko'p ko'rib chiqadida va aytadiki mana bu narsa to'g'ri deydi tushundinglarmi oqibatida kelib chiqadigan uni natijasida kelib chiqadigan foyda zararlarga qarab turib hukm qilishlik haq yo'lni topib olishlik mana bu ham yo'llaridan biri masalan ribo bilan savdoni misol qilaylik ribodan qanaqa zararlar kelib chiqishligi mumkin to'g'rimi zararlarni ko'radida ha demak mana bu narsa noto'g'ri ekan deydi savdani foydalarini ko'radida aytadiki mana bu narsa to'g'ri ekan deydi mana bu narsa halol ekan deydi chunki alloh subhanahu va taolo oyati kalimada aytadiki olloh ularga pokiza narsalarni halol qildi va harom narsalar nopok narsalarni olloh harom qildi iflos bo'lgan nopok narsalarni alloh taolo harom qildi deydi alloh taolo demak har bir pokiza narsa borki haq ana shu narsani o'z ichiga oladi har bir manfaatli narsa borki haqda ana shu narsa jamlangan agar inson o'ylab qaraydigan bo'lsa botilni uni natijasida kelib chiqayotgan zararlarni ko'radigan bo'lsa uni botilligini biladi mana kofirlar to'qib olgan qonunlarga nazar solaylik birodarlar qanaqa zararlarni keltirib chiqaryapti zinoni halol qilishlik aroq ichkilikni halol qilishlik fahshni yoyilishligi kabi ayollarni avratini ochilishligi muslimalarda qanaqa zararlar kelib chiqaryapti mana shu narsani natijasidan shunga qarab turib zarariga qarab turib ham nima qila oladi inson uni haqmi yoki botilmi ajratib ola oladi jihodni natijasiga qaraylik birodarlar jihodmi to'g'rimi yoki noto'g'rimi haqmi botilmi nazar solaylik birodarlar jihod nima narsalarni keltirib chiqaradi manfaatlardan eng birinchisi jihod bilan alloh taoloni kalimasi oliy bo'ladi alloh taoloni hukmi oliy bo'ladi qur'on saltanati o'rnatiladi jihod bilan mana bu manfaatlarni eng kattasi hisoblanadi ikkinchi manfaati birodarlar jihod bilan musulmonlarni yeri himoya qilinadi musulmonlarni yurti himoya qilinadi musulmonlarni o'zi himoya qilinadi ayollar yosh bolalar himoya qilinadi alloh taolo karimada shu maqsadlarga ishora qilgan وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله rijali wan nisaa wal والولدان nima uchun sizlar ollohning yo'lida jang qilmayapsizlar ya'ni alloh taoloni kalimasini oliy qilishlik yo'lida jang qilmayapsizlar va zaif hol bo'lgan erkaklar ayollar yosh bolalar yo'lida jang qilmayapsizlar deyapti demak birodarlar jihodni maqsadlaridan biri nima bu ayollarni yosh bolalarni musulmonlarni himoya qilishlik yana jihodni manfaatlaridan maqsadlaridan biri birodarlar jihod bilan adolat yoyiladi biz aytdikki jihod bilan alloh taolaning hukmi oliy bo'ladi alloh taoloni hukmi oliy bo'ladigan bo'lsa butun dunyoga ana shu alloh taolaning hukmi oliy bo'lgan joyga adolat yoyiladi musulmonlarni asillari ozod qilinadi ya'ni jihoddan kelib chiqadigan manfaatlarga nazar soladigan bo'lsak ham birodarlar jihodni haq ekanligini bilsak bo'ladi demak haqni bilishning yo'llaridan biri birodarlar foyda zararga qarab turib nima qilishlik hukm qilishlik haqni topib olishlik to'qqizinchi yo'li birodarlar haqni topishlikda oqibatlariga ya'ni natijalarga qarab turib nima qilishlik haqni bilishlik chunki haqni natijasi doim yaxshilik alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki val aqibatu littaqvo oqibat taqvo uchundir deydi boshqa oyat karimada esa val aqibatu lil muttaqin oqibat taqvodorlar uchundir deydi ya'ni haqni oxiri birodarlar yaxshilik bo'ladi oxiri yaxshilik bo'ldimi mana shundan bilasizki mana shu narsani yaxshilikligini haqligini chunki haqni oxiri doim yaxshilik bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, va vakazalika rusul tubtala va takunul aqibatu lahum xuddi shuningdek payg'ambarlarga ham imtihon keladi imtihon keladi ularga ham Va lekin nabiy sallam aytyaptilarki va takunul aqibatu lahum lekin oqibat ularniki bo'ladi imom buxoriy imom muslim jami solarda keltirgan mana bu hadisda botilni xilofki botilni oxiri nima bo'ladi xorlik bo'ladi botilni oxiri voy bo'ladi hammasi botilni oxiri oqibati birodarlar yomonlik bilan tugaladi mana bu Alloh subhanahu va taoloning qonuni botilni oxiri yomonlik bilan tugaydi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki summa kana aqibatul ladina asau su'a an kazzabu bi ayatillahi va kanu biha yastahzi'un Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarganligi tufaylik va Allohni oyatlaridan istihzo qilganligi tufayli yomonlik qilgan odamlarning oqibati yomonlik bo'ladi deydi Alloh taolo. Ya'ni yomonlik qilganlarning oqibati yomonlik bo'ladi. Yaxshilik qilganlarning oqibati yaxshilik bo'ladi. Haq yo'lda oxiri birodarlar oqibati yaxshilik bo'ladi. Mana shundan inson oxirini natijasidan qarab turib haq bilan botil nima qiladi? Ajratadi. Mujohidlarning jihodiga nazar so'raylik. Tolibonni shuncha qilayotgan harakatlari nima bo'lyapti? Oqibatida nima narsani xohlayapti? U narsani butun dunyo bilib turibdi. Aytayaptiki, biz kofirlarni bizni yurtimizdan chiqib ketishligini xohlaymiz va mana shuning uchun kurashamiz va biz islomiy davlat bo'lishligini, islomiy hukm bilan yashashligini xohlaymiz, chunki biz musulmonmiz deyapti. Oqibat qanaqa? Ya'ni jihodning natijasi nima bo'lyapti oxiri? Yaxshilik bo'lyaptimi? Haq narsa bo'lyaptimi? Demak, ular haq yo'lda bo'ladi. Jihodda ham imtihonlar bor birodarlar. Va lekin jihodda oqibati birodarlar yaxshilik. Shomdagi jihod qilayotgan mujohidlarni oxiri nima narsani xohlayapti bular? musulmonlarni yurtlarini himoya qilishlik va Alloh taoloni qonuni hukmi mana shu joylarda oliy bo'lishlik uchun jihod qilishyapti. Mana shu bizning xohishimiz birodarlar. Oqibat to'g'rimi? Demak, yo'l ham to'g'ri. Mana shundan bilinadi. Yo'lning to'g'riligi ham. Hijrat birodarlar Hijratda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor yo'l qiyinchiligi bo'lsin e, asir bo'lishlik xavfi bo'lsin yo'lda lekin buni oxir oxiri nima birodarlar jihodga yetib kelishlik jihodni oxiri esa alloh taolo kalimasini oliy qilishlik bu umumiy manfaatlar xos manfaatlarga keladigan bo'lsak hijratni mukofoti jihodni mukofoti birodarlar jannat qanchadan qancha oyatlarda qanchadan qancha hadislarda mana bu narsani nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar oqibat taqvodorlarniki deydi alloh taolo kofirlarni oqibati esa hozir aytib o'tganimizdek yomonlik bo'ladi mana bu dunyoda ham yomonlik bilan tugaydi va oxiratda esa ularni oqibati eng yomon oqibatga uchraydi hadisda keladi mana bu dunyoda eng baxshi odatli bo'lib yashagan go'yoki ya'ni dunyo lazzatlari bilan kayfi safoda yashagan odam olib kelinadi va do'zaxga bir kirgizib chiqarinadi unga aytiladiki hal roayta xayron qat bir yaxshilik ko'rganmisan deydi shunda haligi odam aytadiki yo'q deydi hech qanaqa yaxshilik ko'rmaganman deydi alloh subhanahu va taolo ana u kayfi safvolarni hamma narsasini unuttirib yuboradi chunki inson haligi ba'zida nima qilishligi mumkin o'tirib olib shu avval bir maza qilganmiz deb turib eslab ha inson johiliyat davrlarini ham ba'zi eslab qolinadiyu ba'zi odamlar yoshlikda mana bo'lgani deb turib o'zi g'usht qilolmay qolgan lekin eslashlik bilan qalbiga nima keladi rohat keladi alloh subhanava taolo do'zax ahlidan dunyodagi o'tkazgan rohatlarni unuttirgizib qo'yadi shunaqa qilib dunyoda qiynalib yashagan imtihonlar bilan yashagan lekin aslida jannat ahlidan bo'lgan bir odam olib kelinadi jannatga bir kirgizib chiqqanlar unga aytiladiki biror bir yomonlik ko'rganmisan deydi oqibatni qarang bu dunyoda qiyinchilik ko'rganligi bilan birgalikda oqibati nima bo'lyapti yaxshilik bo'lyapti haligi odam aytadiki yo'q deydi hech qanaqa yomonlik ko'rmaganman deydi dunyoda kechirgan alamlari qiyinchiliklar barchasini alloh subhanahu va taolo esdan chiqargizib qo'yadi haligi odamga hech qanaqa yomonlik hech qanday qiyinchilik ko'rmaganman deydi mana shu birodarlar taqvodorlarning, haq yo'ldagilarning oxir bo'ladigan oqibati shu birodarlar ular sabr qilganliklari tufayli biz ularga jannatlarni va ipaklarni mukofot qilib berdik deydi nima tufayli sabr qilganliklari tufayli sabr qilganliklarning oqibati nima bo'ldi desa oqibati jannatlar va jannatlardagi ipak liboslar bo'ldi yana haqni topishlikning yo'llaridan biri birodarlar botilni bilishlik orqali haqni bilishlik chunki haq bilan botil bir biriga zid bo'lgan narsa agar haqni bilsa inson botilni biladi agar botilni bilsa haqni bilib oladi alloh taolo karimada aytadiki sirotallazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin ihdina sirotal mustaqim biz to'g'ri yo'lga boshlagin sirotallazina an'amta alayhim sen ularga inom etganlarning yo'liga bular haq ahlini yo'li haq ahlini yo'li ya'ni Alloh inom etganlarni yo'lini o'rganadida haqni nima qiladi biladi g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin va ularga g'azab qilinmagan va adashmaganlarni yo'liga mana bu kimni yo'li botil ahlini yo'li Alloh g'azab qilgan Alloh taoloning buyrug'idan chiqib ketgan Alloh taoloning buyrug'iga itoat qilmagan Alloh g'azab qilgan adashganlarning yo'lini biladi va nima biladi haq ahlini yo'lini biladi anamta alayhim Alloh inom etganlarni yo'lini biladi mana shu oyatda birodarlar ikkita nima bor haqni bilishlikda yo'l keltirilyapti birinchisi haq ahlini yo'lini bilishlik va g'oyril mag'dubi alayhim g'azab qilinganlar va adashganlarni yo'lini bilishlik mana shu narsa bilan inson nima qiladi haqni topib oladi demak agar g'oyril mag'dubi alayhim dollinni agar bilib oladigan bo'lsa inson g'azab qilinganlar adashganlar bilib oladigan bo'lsa anamta alayhimni ham tushunib oladi inson chunki botilni bilsa haqni nima qiladi inson ajratib oladi alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomga nisbatlanayotgan nimalarni rad qilib aytadi payg'ambar alayhissalomga nima narsalarni bo'xton qilib nisbatlangan edi nabiy sollallohu alayhi vasallamni shoir degan edi a kofirlar majnun degan sehrgar degan edi mana shu narsalarni bilishlik ya'ni nabiy sollallohu alayhi vasallam shoir emasligini bilishlik majnun emasligini sehrgar emasligini folbin kohin emasligini bilishlik nabiy sallallohu alayhi vasallamni haq ekanligini bildiradi shuning uchun alloh subhanahu va taolo sahibihim karimada aytadiki fikr qilib ko'rmaydilarmi ularning sohibida majnunlik yo'qdir deydi ya'ni fikr qilib ko'rsalar nabiy sollallohu alayhi vasallamni sifatlanayotgan mana bu majnunlik sifati nabiy sallamni yo'q edi nabiy sallallohu haqni aytardi demak majnunlik sifati yo'qligini fikr qilib bilib olsalar nabiy sallallohu alayhi vasallamni majnun emasligini biladi haq ekanligini nima qiladi biladi ya'ni botilni bilishlik bilan haqni ajratib oladi in huwa illa nadirun mubin u faqatgina ochiq ogohlantiruvchidir deydi boshqa oyat karimada esa vala biqavli kahin qalilan ma tadakkarun bu folbinning so'zi emasdir deydi rad qilyapti ya'ni botilni rad qilyapti alloh taolo folbinni kohinni so'zi emas chunki folbin avjir edi bir narsalar deydi tilsimlarni gapiradi birov tushunmaydi lekin nabiy alayhi vasallam ochiq narsani aytyapti ochiq narsaga da'vat qilyapti ya'ni kohinni so'zi bilan haq so'zni ajratib olishlik mana shu narsa insonga haqni tushuntiradi shuning uchun alloh taolo vala biqavli kahin bu kohinni folbinni so'zi emas qalilamma tadakkarun oz eslatma ibrat olyapsizlar deydi ya'ni oz kalilarni ishlatyapsizlar oz eslatma ibrat olyapsizlar agar yaxshilab nazar soladigan bo'lsanglar mana bu kohinni so'zi emasligi va u gapirayotgan so'zlar sehr emasligi she'r emasligini biladigan bo'lsanglar bilasizlarki u zotni haq ekanligini ya'ni botilni bilishlik bilan haqni bilishlik birodarlar mana bu ham haqni bilish yo'llaridan biri Abdullah ibn abbos radhiyallohu anhu oldiga bitta kishi kelar ekanda aytar ekan musiqa harommi deydi ekan shunda Abdullah ibn abbos aytadiki qur'onda haromligi kelmagan narsani harom deya olmayman deydi ekan unda halolmi deydi ekan shunda aytar ekanki qur'onda halolligi kelmagan narsani halol deya olmayman deydi ekan o'zi aslan boshqa sahobalar luqmon surasi oyat karimani tafsiridagi kelgan lag'udan murod bu musiqa deb turib tafsir qilishgan musiqaga ahli sunnani bergan hukmi harom keyin abdulloh ibn abbos aytar ekanki qaragin deydi ekan agar haq bilan botil qiyomatda kelsa musiqa qaysi tarafda bo'ladi deydi ekan ko'ryapsizlarmi birodarlar ya'ni botilni bilishlik orqali haqni bilib olishlik aytar ekanki musiqa botil tarafda bo'ladi aniq deydi ekan haq taraf bo'ladimi botil taraf bo'ladi musiqa botil taraf bo'ladi botil tomondan keladi shunda abdulloh ibn abbos aytadiganki botil taraf bo'ladi deganda o'zingga o'zing fatvoni chiqarib olding deydi ekan ya'ni bilib olding deydi ekan ya'ni ajratib olding botilni bilishlik bilan botilga nima narsalar qo'shilib ketishligini ajratib olding deb turib o'zingga o'zing fatvo chiqarib olding demak u narsa harom deb turib aytar ekanlar haqini bilishlikni o'n birinchi yo'li birodarlar avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek haqni alomatlari orqali belgilari orqali haqni bilishlik biz aytib o'tdikki haqni belgilari bor birinchisi nima ko'ksini ochilishligi inson uchun ana shu haqqa ikkinchi alomati yaxshilarni solih insonlarni haqqa jamlanishligi uchinchi alomati botil ahlini haqqa qarshi urishlikka jamlanishligi to'rtinchi alomati esa haq oliy bo'ladi botil esa tubanga ketadi beshinchi alomati haq u shariatga nima qiladi muvofiq keladi ayrim alomatlar borki ana shu alomatlar haqqa nima qilib turadi dalolat qilib turadi mana shu alomatlar orqali haqni bilishlik ibn taymiya rahimaulloh al javobu sahih liman baddala al masih degan kitoblarda aytadilarki yaxshi bo'lgan odam sodiq bo'lgan odamni sidqi rostgo'yligi uni yuzida zohir bo'ladi xuddi shuningdek kazzob bilan fojirni kazzobligi va fojirligi uning yuzida bilinadi ya'ni alomati sezilib qoladi fal batilu yu'athiru ala zohir va yukhrijul qubha min ad-dakhil ila al-kharij botil esa tashqariga ta'sir o'tkazadi va ichkaridagi qabohatni ichkaridan tashqariga chiqaradi ya'ni mana shu alomatlar bilan ham inson bilib olishligi mumkin abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki yaxshilik qalbda nurdir yuzda ziyodir haq ahlini yuzidan ham bilinadi hatto alomati qalbda nurdir yuzda ziyodir va badanda quvvatdir va rizqda kenglikdir va xalqlarni ya'ni odamlarni qalblarida muhabbatdir deydi ya'ni muhabbatni paydo qilib chiqaradi deydi albatta gunoh esa yomonlik esa yuzda qorong'ulik va yuzda zulmatni va badanda zaiflikni va odamlar qalblarida nafratni keltirib chiqaradi ya'ni inson bilmay qoladi ya'ni botil ahlini odamlar o'zi shundan nafratlanib qoladi hali shu ana shuni botilligini bilib qoladi u ming harakat qilsin o'zini oqlashlikka o'zini to'g'ri deyishlikka harakat qilsin lekin odamlar biladi baribir nimaga chunki alloh subhanava taolo botilni tashqariga chiqarib qo'yadi natijada odamlar ana shu botildan nafratlanadigan bo'lib qoladi ming o'zini oqlashlikka harakat qilsa ham ya'ni alomatlar bilan haqni alomatlari bilan botilni alomatlari bilan birodarlar haqni bilib olishlik mana shu ham haqni bilishni yo'llaridan biri o'n ikkinchi yo'li haqqa ergashganlar haqni ansonlari orqali haqni bilishlik va botilga ergashganlar va botilga yordam berayotganlar botilni qo'llab quvvatlayotganlar orqali botilni bilishlik agar inson xususan bu omma haq bilan botilni ajratib olishlikda ommaga foyda beradigan yo'llardan biri ikki toifa odamlar ikkalasi ham o'zini haqman deyapti men to'g'riman men oppoqman deyapti shunda inson qanday qilib ajratib oladi mana shu toifadan qaysi biri haqda nazar soladi ana shu har bitta toifani atbolariga nazar soladi o'zini haqman deyotgan odamning nazar soladi agar nazar soladigan bo'lsa albatta ikki toifadan bittasi ilmliroq ya'ni ilmni mustahkam ushagan va islomni sahih aqidasi bilan aqidalangan manhaji to'g'ri ekanligini biladi narigi toifaga qaraydigan bo'lsa ilmdan yiroq hujjatdan yiroq ekanligini biladi va islomdan yiroq ekanligini biladi mana shu bilan haq bilan botilni ajratib oladi mana shomdagi jihodga bir nazar solaylik birodarlar ikki toifa urushyapti kofir toifasi bilan musulmon toifa urushyapti va ikkala toifa ham men to'g'riman men haqman deyapti odamlar nazar solsin qaysi toifaga kimlar ergashgan mujohidlarga qarshi turganlarda kimlar bor ichida mujohidlarga qarshi urushayotganlar kimlar kofirlar sahobalarni so'kadigan rofizalar shiyalar ali roziyallohu anhuni xudo deydigan kofirlar nusayriyalar mana shular mana shular o'zlarini haqmiz deyapti ya'ni ergashuvchilarga qarab turib ham inson toppa bo'ladi deyapmiz haqni to'g'rimi endi bu joyga qarasin bu joyda kimlar omma musulmon xalq ahli sunna xalq va Alloh taoloni dinini oliy qilishlik uchun Alloh dedi, Alloh taolo rasuli dedini oliy qilishligi uchun jihad qilayotgan, jang qilayotgan mujohidlar. Va lekin ba'zi odamlar mana shu haqiqatni bilib tursa ham, ikki toifadan qaysi biri haqligini ochiq ravshan ko'rib tursa ham, haq ahli nima qiladi? Bular botil deydi. Bular adashgan deydi. Bular zalolatda deydi. Bular harom o'lib ketyapti deydi. Demak, bular harom o'layotgan bo'lsa nima? Bularga qarshi urushayotganlar halol o'layaptimi? Ana shu kofirlarni urushi haq bo'lyaptimi ana shu kofirlar nima sizni e'tiboringiz bilan jannatga ketyaptimi mujohidlarga musulmonlarga qarshi urushlik bilan ya'ni haqni birodarlar inson ana shu haqqa ergashganlar orqali topib olishligi mumkin va botilni botilga ergashganlar kimlar ana shu narsa bilan topiladi alloh taolo karimada aytadiki ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun biz musulmonlarni jinoyatchilar kabi qilavermizmi Ya'ni Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni jinoyatchilar kabi qilmas. Hammasi bitta emas. Ular alohida-alohida. Bunisi haq ahli bo'lsa, bunisi botil ahli. Malakum kayfa tahkumun? Sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm qilyapsizlar dedi Alloh taolo. Haqni bilishlikni birodarlar 13-chi yo'li haq bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga din yuborilgan paytdan boshlab sahobalar mana shu dinni oliy qilgan paytdan boshlab haq ana shu haq ana shu haq haqni qadimiyligi bilan haqni avvalda bo'lganligi bilan bilishlik chunki botil birodarlar bu yangilanib turadigan narsa haq esa sobit turadi avval qanaqa bo'lgan bo'lsa hozir ham xuddi shundayligicha turadi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kullu muhdasatin bid'a va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar har bitta yangi to'qim bo'lgan narsalar bid'atdir har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdadir dedilar nabiy sallallohu alayhi vasallam nabiy sallallohu alayhi vasallamni davrida din bo'lmagan narsa hargiz keyinchalik din bo'lmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallamni davrida ibodat bo'lmagan narsa keyinchalik ibodat bo'lib qolmaydi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytdilarki imom tobaroniy u rivoyatni keltiradilar abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytdilar alaykum bil yawmil atiq sizlar eski kunlarni lozim tutinglar dedilar ya'ni sahobalarni davrlarini eski kunlarni lozim tutinglar deb turib aytdilar huzayfatul yomoniy roziyallohu anhu aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ashoblari ibodat qilmagan har bitta ibodat bu ibodat emasdir deydi fala taabbaduha mana bu ibodat bilan ibodatlanmanglar chunki avvalgilar oxirgilarga gap qoldirmadi ya'ni avvalgilar aytib bo'ldi avvalgilar qilib bo'ldi avvalgilar haqni bayon qilib bo'ldi haq bilan botilni ajratib ajratilib bo'lingan haq bu avvaldan eski bo'lgan narsa haq va aytdilarki ey qorilar Allohdan taqvo qilinglar va sizlardan avvalgilarni yo'lini ushlanglar deb turib aytdilar Huzayfa ibn Yomoniy roziyallohu anhu jihodga nazar solaylik birodarlar jihod bu yangi to'qilingan narsami yoki avvaldan bo'lib kelayotgan narsami avvaldan bo'lib kelayotgan narsa va qiyomat qoyimgacha bo'ladigan narsa nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki al jihadu ila qiyama jihod to qiyomat qoyim bo'lgungacha davom etadi dedilar sahobalar ham jihod qilgan nabiy sallallohu alayhi vasallam ham jihod qilgan jihod yo'q deydiganlar bular yangi chiqqanlar bular jihod yo'q deydiganlar jihod qilib bo'lmaydi deyotganlar, mana ular yangi chiqib chiqqan narsalar haq esa avvaldan bo'lib narsa avvaldan ummat jihod qilib kelgan nabiy sallallohu alayhi vasallamning davridan hozirgi davrimizgacha ummat biror marta jihodsiz yashamagan har davrda jihod bo'lgan chunki ulamolar ijmo qilganki zamon jihodsiz bo'lmaydi har bitta zamonda jihod bo'ladi. Makon bir, bir makonda bo'lmay qolishligi mumkin. Lekin shu o'rinda boshqa dunyoni boshqa bir chekkasida, boshqa bir makonda jihod qoyim bo'ladi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu hadisni Imom Muslim o'zini jami sahihlarida keltirganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "La yazalu qawmun yuqatiluna fi sabilillah zohirin alal haq hatta taquma sa'a." Bir qavm Alloh taoloning yo'lida jang qilishlikda davom etadi haqni ustida zohir bo'lgan holatlarda haqda turgan holatlarda jang qilishlikda davom etadilar to qiyomat qoyim bo'lgungacha deb turib aytdilar ulamolar aytadiki bu joydagi la yazaludan murod yadulla ala daymuma deydi la yazalu degan davom etadi degani ya'ni bu doimiylikka dalolat qiladi ya'ni biror bitta zamon jihodsiz o'tmaydi shuning uchun bilib olasizlarki jihod yo'q jihod hozir yo'q deganlar bu adashganlar hadisni mazmuni ham shu narsaga dalolat qiladi Abu Amr ad-Dani o'zini fitan kitoblarida shu jihod yo'q deydigan zamonlar kelishligi haqida xabar berganlar. Ulamolar qiyomat alomatlari haqida yozilgan kitoblarda ulamolar jihod va mujohidlarga qarshi urushishlikni qiyomat alomatlaridan keltiradi. Jihod va mujohidlarga qarshi bo'lishligi odamlar. Mana shu birodarlar qiyomatning alomatlaridan. O'zini fitan kitoblarida Abu Amr ad-Dani aytadilarki abdurahmon zayd ibn aslamdan u kishi esa o'zini otalaridan otalari esa nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la yazalul jihadu hulwan hadiran ma qataral min as sama jihod yam yashil va go'zal bo'lgan holatda davom etadi ya'ni jihod bu davom etadi ochiq yorqin holatda davom etadi degani ya'ni yam yashil degani go'zal bir holatda ochiq davom etadi jihod ma qataral qatturu minas sama osmondan yomg'ir tushar ekan davom etadi ya'ni qachon osmondan yomg'ir tushmay qo'yadi qiyomatda tushmay qo'yadi boshqa bir hadisda ma nabatan nabtu minal ard deydi yerdan o'simlik chiqar ekan davom etadi deydi boshqa bir hadisda وسيأتي زمان يقول فيه قراء منهم ليس هذا زمان الجهاد shunday bir zamonlar keladiki ana shu zamonlarda uni ana shu zamonlardagi qorilari ya'ni qur'onni o'qiganu lekin qur'onni halquni pastiga o'tmagan qorilar aytadiki laysa haza zamanul jihad bu jihod zamoni emas deyishadi jihod zamoni emas deyishadi hozir jihod yo'q deyishadi jihod qilayotganlar adashgan deyishadi sahobalar taajjublanishdi nabiy vasallam aytdilarki jihod zamoni emas deyishadi faman adraka faman adraka zalika zaman fa ni'ma zamanul jihad kim mana shu zamonlarga yetishadigan bo'lsa fa ni'ma zamanul jihad jihod zamonning eng yaxshisidir deydi nabiy sallallohu alayhi vasallam kim mana shu davrlarda yashayotgan bo'lsa jihod ahli va mujohidlarga qarshi urush ochilingan davrda yashayotgan bo'lsa jihod yo'q degan davrda yashayotgan bo'lsa mana shu jihodning eng yaxshi davr deyapti nabiy sallallohu alayhi vasallam takbir Allohu akbar Allohu akbar sahobalar taajjublanishdi qalu ya rasululloh vahidun yaqulu zalik ya rasululloh birov shu gapni aytadimi sahobalar taajjublanishadi chunki bunandaqa deydigan odamlar nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan taajjublanishyapti qaysi musulmon jihodni yo'q deydi jihod zamon emas hozirgi zamonda jihod yo'q deb turib qaysi jur'at qila oladi kim ayta oladi mana shu gapni mana shu gapni aytishlikka kim jur'at qila oladi mana shu gapni aytishlikka hayo qilmasdan kim ayta oladi yo rasululloh deb so'rayapti sahobalar vahidun yaqulu zalik buni birov aytadimi yo rasululloh degan nabiy vasallam aytdilarki naam man alayhi la'natullohi val malaikati val nasi ajmain ollohni unga la'nati bo'lgan farishtalarning la'nati bo'lgan va jami insonlarda la'nati bo'lgan odamlar aytadi ya'ni la'natlanganlar aytadi shu gapni alloh taoloni farishtalarni jami insonlarni la'natiga qolgan odamlar hozir jihod yo'q deb turib aytadi Bunga o'xshagan rivoyatlar juda ham ko'p. Ayrim rivoyatlarning isnodida zaiflik bor. Va lekin sahih hadislar mana bu rivoyatlarni quvvatlaydi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytilarki, bir qavm haqni uzib turib jihad qilishda davom etadi, la yadurruhum man khadalahum va man khalafahum. Ularni yordamsiz tashlab qo'yganlarni va ularga zarar yetkazmoqchi bo'lganlarni zarar ularga yetmaydi deydi. Ularga xilof chiqqanlar va ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar. Xilof chiqqanlar kimlar? Dushmanlar. yordam sashlaganlar esa ular kimlar? Musulmonlar. Ya'ni mana hatto mana bu hadisda kelgandaqa ichimizdagi qorilarimiz go'yoki nima? Salla kiyib olib imomga o'xshab ko'rinib olganlarimiz ichimizdagi musulmonlar ayrim nimalar chiqib aytadiki, jihad yo'q deydi. Jihad fitna deydi. Hozir jihad zamoni emas deydi. Mana shular yordam sashlab qo'yadigan kishilar. Demak, Imom Muslim Jami Sohida bu hadis keltirganlar. Demak, mana shunaqa shaxslar bo'ladi. mana shunday shaxslarni bo'lishligini jihod va mujohidlarga qarshi urush ochilishligini ulamolar qiyomat alomatlaridan deb sifatlaganlar lekin bularni zarari yetadimi desa zarari yetmaydi qancha bular harakat qilsa ham alloh va taolo haqni bildirib qo'yadi odamlarga o'n to'rtinchi yo'li birodarlar haqni bilishlikda haqqa xilof chiqqan avval xilof chiqqan odamlarni e'tiroflari orqali bilishlik ya'ni ba'zi insonlar haqqa xilof chiqadi botilni yo'lini tutadi avvaliga va keyin ular o'zlarini noto'g'ri yo'lda ekanliklarini e'tirof etishadi botilda ekanliklarini adashganliklarini e'tirof etishadi mana shu yo'l ham birodarlar haqni bilishlikdagi yo'llardan biri mana hozirda ana shu botil ahlini botillarni ochib o'tirishibdi e'tirof etishyapti shu adashgan edik noto'g'ri bo'lgan u paytlar yaxshi bo'lmagan adolat qilinmagan zulmlar bo'lgan deb turib o'zlari aytib o'tirishibdi o'zlari aytib o'tirishibdi va botillarda davom etishyapti yana o'zlari e'tirof etyapti botilda ekanliklari mana shu narsa ko'zini ochmaydimi musulmonlarni haqni bilishlikda botil o'zi e'tirof etib turibdi ibn taymiy rahmaulloh aytadilarki alloh taoloni manhajidan chiqqan odamlarni ommasi falsafachilar bo'lsin sofilar bo'lsin mutasavvifalar bo'lsin ularni ko'pchiligi o'limidan oldin e'tirof etadi mana bu haqida hikoyalar ko'p kelgandir deydi ya'ni o'limidan avval o'zini botilda ekanligini ba'zi nima qiladi e'tirof etadi biz noto'g'ri yo'lda ekandik ekan deb turib aytadi imom abu hasan ashariy rahimaulloh mana bu kishi mo'tazililardan bo'lgan avval va keyin mo'taziliyni tark qilgan e'tirof etgan ashariy mazhabini asoschisi hisoblanadi abu hasan ashariy to'g'ri ayrim ahli sunnaga xilof bo'lgan o'rni bor lekin umumiy jihatda ulamolar ahli sunnaga kirgizadi avval mo'tazili bo'lgan va e'tirof etgan va minbarga chiqib turib shu to'nini yechib tashlab turib men mo'tazililikni xuddi shunday tashladim deb turib odamlarga e'tirof etib botilni bo'lganligini e'tirof etib aytgan mana shu narsa bilan ham ya'ni botilni bo'lgan odamlarni e'tiroflari bilan ham inson haqni biladi abu hamid al g'azzaliy rahimaulloh ham bu kishi ham ilmi kalom bilan mashg'ul bo'lib ko'p adashishlari bo'lgan va keyin nima ilmi kalom tark qilganligini e'tirof etgan imomul halomayn imom juvayniy rahimaulloh bu kishi ham ilmi kalom bilan mashg'ul bo'lgan bu kishi usul fiqhni katta olimlardan hisoblanadi ilmi kalom bilan ya'ni falsafa ilmlari bilan mashg'ul bo'lib oxiri e'tirof etib o'limidan oldin aytganki men shunaqa bir katta dengizga sho'ng'ib oldimki ahli islomlarni ilmlaridan chetlanib chetlanib katta bir dengizga sho'ng'ibman holbuki odamlar insonlar meni mana shu ilmdan ogohlantirishgan edi ya'ni kalom ilmidan meni ogohlantirishgan edi endi agar olloh o'zini rahmatiga olmaydigan bo'lsa holimga voy bo'ladi mana shuncha yil bekardan o'qib ilmi kalomni oxiri borib onamni aqidasida boshqa bir rivoyatda naysaburni qariyalarini aqidasida o'lyapman deb turib aytgan ekanlar ya'ni asha ilmi kalomchilarni falsafachilarning aqidasidan ko'ra go'yoki nima naysaburni qariyalarini aqidasi salomatroq degan narsaga ishora qilganlar mana zamonamizda fozil qori ko'pchilik eshitdi bildi o'limidan oldin nima qilgan biz oxiratimizni kuydiryapmiz Mana bularni aytganini qilmaslik kerak edi ekan. Biz shularni eshigiga borib adashibmiz. Bularni aytganini gapirib biz adashibmiz deb turib, nima qilyapti? E'tirof etib turib vafot etib ketibdi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. DXXchilar mana qanchasi tarix qilib DXXchilar, DXXchilik internetda to'lib turibdi. Qanday qilib musulmonlarni azoblaganliklari yu, qanday qilib qiynoqlarni berganliklari o'zlari e'tirof etib turibdi. Botil ahli e'tirof etib turibdi. Botil ahlini e'tirofi bilan birodarlar haqni inson ajrat olsa bo'ladi mana shu ham haqqini bilishning yo'llaridan biri alloh subhanahu va taolo barchalarimizga haq yo'lni o'zi ko'rsatgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin Jazakumullohu xayron va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin alloh rozi bo'lsin birodarlar